Awurade akaada ɛsɛ sunsum adwuma bi a ɛmfa me kɔ anim ɛwɔ me so. Ɛnsɛ ɛnsɛ. trabalhar. É ensebusunsum. E trabalhar ensebusunsum. É e é de uma via. É incluído. Na busum. E trabalhar. Ensebusunsum e de uma via ah. é o homem. bosonsom edwuma biara ɛwɔ wo so ɛwɔ. nyame gara ayɛ sɛ bosonsom edwuma biara ɛwɔ ne so nti sɛ fo nyame gara ayɛ sɛ bosonsom edwuma biara ɛwɔ ne so nti sɛ fo nyame gara ayɛ sɛ. Absolutely. Graças ɛwɔ mu kwan so a ɛtete in Jesus name ɔsɛ ɔpita na ɔte wosɛ obi a ɔno kwan so ɛtete in Jesus name ɛ ɛ ɛnsɛ ɛnsɛ in Jesus name wosɛ obi a ɛtete nɛ say in Jesus' name. Most of you are in Jesus' name. Most of you Você não quer dizer, você não quer dizer, você não quer dizer, você não quer dizer, você não quer dizer, você não quer dizer, você não quer dizer, você não related to Nsaboni biara nsaboni biara so. Nsaboni biara eso eso mi mu. Nyame nkyɛn. Nyame nkyɛn. Nsaboni biara eso mi mu nyame nkyɛn. Nsaboni so nyinaa ne kyɛn nsa kɔn deɛ so nyinaa ne kyɛn nsa kɔn deɛ so nyinaa. sɛ no ɛne sɛn no nam ɛkusu yɛ nam ɛkusu yɛ gye no adeɛ ɛbɛsɛ na nam ɛkusu yɛ ɛno gye no adeɛ ɛbɛsɛ na ɛkusu yɛ nam gye no adeɛ ɛbɛsɛ na nam ɛkusu yɛ nam gye no adeɛ ɛbɛsɛ na nam ɛkusu yɛ nam gye Mm. In Jesus' name. In Jesus' name. And yes, Lord. Yes. Yes. Yes. Yes. only by fifty go fún Jaký je rozsudek? Jaký je? Ne. Rozsudek. Uh...